السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الأخوات والأمهات asubuhi هي ya leo ya ambao تسعة وعشرين من شهر ذي الحجة عام ألف وأربعمائة وأربع أربعين تمشكور والله سبحانه وتعالى كتوجاليا نوحاي نوزيما نعافية مبكا كرودي تينا حبا مسكتويتو كسومشانا زيل دروس أمبازو tulikuwa tukiziendeleza la shaka hii ni neema na fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu na ni lazima tuitambue na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wa wenzetu wengine kadhaa saa hizi wako barzakh wako kwenye kabri sisi bado Allah subhanahu wa ta'ala ametupa fadhila hii na neema hii walillahi alhamdu wal minna maashara al-ummahat vikao vya ilmu ni vikao vyenye baraka vikao vyenye kheri na hatuchoki kukumbushana kila mara kwa mara kheri na fadla na thawabu ya vikao kama hivi ili itie hamu kwenye nyoyo zetu kama moyo umesinzia sinzia umezubaa uchangamke uwe na nashat kwenye kutafuta ilmu mtume alayhi salatu wassalam atuambia kwenye hadithi ya bi Thalaba al-Khushani radhiyallahu anhu atuambia mtume alayhi salatu wasalam inna min waraikum ayyama sabri للمتمسك بالسنة أجر خمسين منكم أو قال أجر خمسين الصحابة كسيما منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم بل منكم hii hadithi ni ibra na ni a'lam min a'lam an-nubuwa ni dalili katika ukweli wa utumi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maana haya aliyozungumza twayaona sahihi mtume alayhi wasallam atuambia mbele yenu inna min waraikum ayyama sabri mbele yenu siku zitakazokuja mbeleni ni masiku yanahitajia subira sana lazima tusubiri kwa sababu usipofanya subra masiku kama haya utabebwa na wimbi la bid'a ama wimbi la shirk ama wimbi la maasi na ghairi dhalik ndo mtume atuhimiza kusubiri kwa sababu zama kila zikija mbele fitna za panuka za funguka zaidi fitna za shahawat fitna za shubuhat nasallu Allah al kwa hivyo mtume watuonya kabisa inna min waraikum ayyama sabr hayo masiku inahitajia subira sana kwa sababu kishindwa kusubiri utatupa dini na hii haitakikani kwa muislamu kurudi nyuma kwenye dini yake ndo mbele akataja thawabu kubwa ili ya kutuhamasisha sisi tusiachilie misimamo ya dini yetu akasema للمتمسك بالسنة أجر خمسين أجر خمسين siku hizo za za subra atakaye kuthubutu kwenye sunna ya mtume alayhi salam atapata thawabu za watu 50 yeye mtu mmoja maswahaba wakamwambia watu 50 gani sisi ama watu 50 wao mtume sallallahu akamwambia watu 50 miongoni mwenu nyinyi maswahaba kwa hivyo hiyo amal atakao kuthubutu nayo atapata thawabu za maswahaba 50 yeye mtu mmoja Allahu akbar hizi ni thawabu kubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewekea watu hawa ulama wakazungumzia kwa nini wamewekewa thawabu kubwa namna hii wasema kwa sababu hizo zama za subra zikija kutakuwa kuna qillatul ilm wa kathratul fitan wa qillatun nasih ilmu mchache ujinga mwingi fitna nyingi kwenye kunasihi kidogo hakuna watu kukutia hamu kwenye kufanya khairi watu walioko ni kukuvunda moyo tu usifanye khairi angalieni hali yetu leo hii eh haya haya leo asema mtumi yako leo ilmu hali yake iko vipi dhaif jiddan ilmu imezorota kabisa dhaifu ukiangalia wenye kukunasihi kwenye mambo ya kheri ni wachache wingi ni kutafuta maneno tu fitna au watu hawanasihiani kabisa ah, hupuza mtu anaona batil apuza shikandenda zake anasihi vile vile qillatul mu'in wan nasir ni wachache wanaokusaidia kwenye amali ya kheri wengi watakuvunja moyo ah awe naye bwana utakawe miaka mingapi enda darasani waenda ukirudi tuone faida yote wenye kukuvunja moyo pia wako lakini ukiweza kuyapuza hayo yote ukathubutu na ukasubiri kama mtume alivyosema usubiri basi utapata ajiri za masahaba 50 utapata eh. wa hadha min a'zami aljihad kama alivyosema al-allama Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala asema leo jihadi kubwa ni aljihad bililm leo ukitaka kupigana jihadi wewe soma hakuna jihadi mzito sahihi kama kutafuta ilmu maana kutukua silaha kila mmoja ajua kurusha silaha kila mmoja aweza lakini ilmu sio yote anaweza mpaka mtu mwenye subira na kuvumilia na taabu ya kuja kusoma si mchezo wangapi hawaji hapa kusoma wengi sana kwa nini kwa sababu ukulivu au ajizi ilomshika mtu lakini wewe Allah amekupa taufik umeweza kufika hapa lazima ujue ni neema ya Allah kwa kwa hivyo jihadi kubwa leo tulionayo ni jihadi ya ilmu ukitafuta ilmu zama kama hizi ambao ilmu ni chache zama hizi ambao kama ilmu imefifia wewe ukangangana kuitafuta wewe utapata ajira za 50 minasahaba sahaba kwa sababu ilmu haiko nyingi wakati masahaba ilmu nyingi sahihi ilmu wanaosomesha ni wachache sana ilmu ya sawa wengi ni ahl batil hasa zama kama hizi ukajifunga na subra ukatafuta ilmu sahihi ukathubutu la shaka utapata ajru 50 من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نهيني فضل الله يؤتيه من يشاء mimi nitawapa mfano mdogo namudhaj ita itatufaidisha katika mazingira yetu ya ilmu na itatufanya tuwe tuna hamu ya kuitafuta ilmu na ukihisi uchovu ukikumbuka hichi kisa basi utapata nashat na utaweza kuhudhuria vizuri kwenye vikao vya ilmu kama hivi mmoja katika salafu saleh aitwa Baqi ibn Makhlad al-Andalusi rahimahullah rahmatan wasa huyu bwana ni mtu alikuwa anaishi al-Maghrib al-Aqsa من الأندلس سيو مغرب يا إفريقي الأقصى من الأندلس alifunga safari akaja Baghdad kwa Imamu Ahmad miezi yuko safarini akifika Baghdad karibu kuingia Baghdad kwa Imamu Ahmad kusoma aambiwa Imamu Ahmad amekatazwa kusomesha yuko kwenye ile fitna eh, kwa hivyo viongozi wa nchi wamemkataza asiweke halqa yote ya ilmu amefungiwa tu nyumbani huyu bakia kasikitika sana nimesafiri masafa marefu mpaka nakurubia kufika Baghdad ndo naambiwa imam haruhusi kusomesha lakini akasema wacha niingie tu tajaribu bahati yangu akaenda akamfuata imamu Ahmad akamwambia mimi nimekuja kwako kusoma Imam Ahmad akamuuliza min aina takujua mwanzo huu mwanafunzi yuko jadi yuko ni mkweli ama ni mchezo mchezo kampima akamwambia wewe toka wapi akamwambia min al-maghrib Imam Ahmad akamwambia min Afriqiya baqiya akamwambia la law kuntu min Afriqiya lajawaztu al-bahr ningevuka bahari tu bahari nyekundu nikaingia lakini sitoki maghrib ya Afrika mimi natoka al-maghrib al-aqsa min al-andalus mimi natoka huko Andalus sitoki maghrib hii ah Imam Ahmad akamwambia wewe basi watoka mbali sana na mfano wako wewe tastahiqu an tukram mfano wako wewe yatakikana ukirimiwe wewe hutoki karibu na ikiwa umekuja kusoma tu ilmu ina maana wewe ni mwanafunzi ni mkweli lakini akamwambia mimi saa hizi siwezi kusomesha nimefungiwa sasa utafanyaje akamwambia subhanallah subhan yani tataajab hawa watu walivyokuwa na hamu ya ilmu akamwambia mimi ukiwa utakubali nitavaa mavazi ya wale wenye kuomba mutasawilin zamani wale waombaji wana mavazi yao khas alafu wamebeba chombo alafu wakitembea barabarani wao wanasema al ajra rahimakumullah al ajra rahimakumullah yani atakaye thawabu nani atakaye thawabu nani yani ntile pesa ntile pesa sasa akamwambia mimi nitakuja kwa sura ya muombaji naomba haja alafu wewe utatoka utanipa hadithi moja ama mbili alafu rudi zako subhanallah eh tataajab hawa watu walikuwa na hamu kiasi gani na ni kweli yeye waomba na Imam Ahmad yamempa amempa ilmu kuomba si lazima upewe kitu kitu cha ushike mkononi au pesa ilmu pia ni kitu umeomba kwa hiyo kutakuwa hakuna udanganyifu hakuna udanganyifu wazi طيب akaenda akavaa nguo zake zile za, za, za mafukara na miskini akajivaa akashika chombo akaa naimba al-ajra rahimakumullah al-ajra mpaka kafika kwa Imam Ahmad Imam Ahmad yotoka yompatia hadathana hadithi moja mbili moja mbili moja mbili hiyo ndio kwa maumbile yake desturi yake akaendelea mpaka baada ya muda alhamdulillah Imam Ahmad akafarijiwa akaruhusiwa kusomesha sasa kufungua halqa sasa bakia sema nikakusanya mrundo wa hadithi pale mlangoni tu amesimama mimi naye na huku naomba sasa anayetokea anaona mtu anaomba haja iwakidhiwa haja yake lakini yeye alikuwa anaomba ilmu aombe kula haombi kula kama sisi ah ah yeye huomba ilmu eh huomba ilmu ثم بعد ذلك امام احمد الفريدي حلقه asema baqi nilikuwa nikiingia halqa imam ahmad anamemisimama njoo hapa karibu yangu kaa hapa akimweka chini yake bali kisha akiambia wanafunzi huyu wafaa aitwe talib ilm hadha huwa alladhi yastahiqu an yuqala lahu talib ilm talib ilm ni mtu kama wewe kivipi amekubali uduni amekubali hali ya uduni kwa ajili ya ilmu wafikiri wewe kuitwa muombaji kuvaa mavazi ya mtu waomba hii ni udhalilifu bila shaka ni udhalilifu na ni uduni mtu akikona ah yule muombaji yule muombaji akakubali heshima yake idharaulike iwe chini lakini kwa sababu apate hadithi moja mbili ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wallahi sisi hatuwezi ah wapi sisi nafikiri tuweza sisi tuweza kuwekewa na magari kama magari yashalipiwa kupanda tu na kwenda na kurudishwa wangapi hawaendi kusoma كثير موجود كنا نرى كنا نرى هذا basi zimetolewa hizi bure ni wewe kuingia tu kwenda kusoma na ukirudi na mtu hawezi utaweza wapi lakini angalia hali za hawa watu la shaka hii yatupa mazingatio makubwa sana mtu amekubali kuwa mtu avae mavazi duni ya kuomba aitwe muombaji heshima yake izungumzwe lakini apate hadithi ya mtume sala sallam hii ni tadhhiya ya hali ya juu huku ni kujitolea kwa hali ya juu na ndo maana bakia sema nilipokuwa mgonjwa nikapotea kwenye halqa Imam Ahmad akauliza yuwapi baki mbona simuone akaambiwa ni mgonjwa akaenda akamzuru akamzuru asema baki watu wa Baghdad wote walikuja kunitembelea wote kwa sababu Imam Ahmad amemzuru walijua ni mtu muhimu asema huyo akaniletea godoro akaniletea shuka huyo akakiletea chakula alhamdulillah Imam Ahmad akanizuru alipomzuru alimzuri na wanafunzi wanafunzi wamemfuata Imam Ahmad asema Baqi rahimahullah Imam Ahmad alipoingia aninambia maneno mazito sana Imam Ahmad akamwambia Baqi ya Baqi inna ayyama as-sihha la saqama fiha wa inna ayyama as-saqam la sihhata fiha a'laka Allah ila al-afiyah wa masaha anka عنك بيمينه shafiyah alimwambia hawa maneno mafupi asema watullab yaktubun wanafunzi wanaandika na hii ndio faida ya kufuatana na alim popote akiingia ni faida tu na hivi ndivyo walikuwa tulabu alilm kadima angalia hii ni ziara ya mgonjwa lakini washapata faida wao washapata faida asema baqi watulab yaktubun imam hada mwambia na kukumbusha baqi ayama siha la saqama fiha ulipokuwa na afya ulikuwa huna ugonjwa yani maana yake amwambia tumia afya yako baki wa inna ayyama saqam la sihhata fiha masiku yale wewe ni mgonjwa usitarajie afya kama saizi wewe ni mgonjwa angalia mambo mangapi yamekupita kwenye halqa hauji kwa hivyo amwambia ile siku zile ulipokuwa na siha yako tumia afya yako kabla hujawa mgonjwa ukafungika nyumbani ukawa huwezi kuhudhuria darsa utapitwa yani na mambo hii ni wasia sema baqil kwa kinipa Imam Ahmad kisha akamwombea Mungu akamwambia a'laka Allahu ila al-afia wa masaha anka biyaminihi ash-shafia hii ni dua amwambie Allah akupanguse na yamini yake upoe akupanguse na yamini yake upoe ni kinaya yani ashifa ni kinaya an ad-du'a lishifa kwa hivyo hii ni nubdha ni mukaddima fupi ni nasiha kwangu mimi na kila anayenisikiliza anayesikiliza sauti ya hii hii ni hali ya hawa salafu wetu salih walikuwa kiishi namna gani kwa ilmu walikuwa hawana e, fursa ya kupoteza wakipata kuitumia kwa ajili ya ilmu walikuwa wakitumia mtu amekubali kuvaa mavazi duni ya kuomba lakini almuhim yeye amekusanya hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii ningependa kuelezea hayo mimbab nataka tufahamu umuhimu wa hili vikao hizi si vikao za sisi kudharau au mtu kuja asema nenda kujipumbaza darasani mimi naenda kujipumbaza la la la la la malengo ya hivi vikao ni kuilimishana baada ya mtu kuilimika kwenda kutumia yale aliyosoma hapo ndipo baraka ya ilmu itaingia lakini ikiwa ni mujarrab kusikiliza na kupumbazana na kuondoka na utakuta ilmu zetu nyingi hazina baraka hazina baraka kwa sababu gani maqasid nia mtu aje darasani sasa nende nikakae pale saa nne nitakwenda zangu nitakuwa pata kupunguza wakati kupumbaza la la la almasala fauka dhalik as السلف wetu salih walikuwa maqasid zao ni mazuri kwa ilmu lidhalik ukikuta wakisoma ilmu mubashara wanakwenda kutabikisha yale waliyosoma majumbani mwao na ahli zao na watoto wao na waume zao na wake zao dhalik na hii ndio faida ya vikao kama hivi naam tuchukue hadithi moja kwenye kitabu chetu hichi kitabu tumesoma mpaka sasa hadithi 59 kwa hiyo tushakigawanya nusu kitabu kitabu ni hadithi 100 sasa tumesoma hadithi 59 walillahi alhamdu walminna leo ni hadithi ya 60 leo ni hadithi ya 60 na hadithi ya leo au maudhui za leo hadithi ambazo zitakazokufuata kadhaa المؤلف aelezea abwabu nikah abwabu nikah baadhi ya hadithi zilizokuja kuhusu nikaha na zawaji kwa mwanamke kwa hiyo hizi ahkam zafungamana na mwanamke hasa na ndoa yake na nikaha yake. Nazo ni hadithi pia muhimu sana. Nataka tuzisikilize kwa makini na tuzifahamu na ambaye hakufahamu aulize afahamishwe kwa sababu kila mwanamke ana nyumba yake ajue kwamba hizi hadithi atahitajia kuzitumia na familia yake na hizi ni ahkamu za nikaha ambazo zile muhimu alizochagua na tukisoma mwenyezi hadithi wewe mwenyewe utaona umuhimu wa kuelewa mambo kama haya kwa sababu utakuta matatizo ya ndoa zetu nyingi yanazungukia kwenye masala kama haya na la shaka lazima tunasihiane na tufundishane yale yaliyokuja <clears throat> kwenye sharia المؤلف رحمه الله ameanza wafakahu Allah ameanza kuelezea hadithi ya baadhi ya akhlaq fulani ambazo wanawake wanazo si mzuri si mzuri kwenye ndoa si mzuri haitakikani mwanamke awe na tabia hii hii tabia <clears throat> haifai mwanamke kufanya kuhusu ndoa na ni haramu kufanya hivyo la yajuzu na la shaka mambo kama haya tushayasikia yanatokea yanatokea lakini kuna sihiana kuko na lazima mwanamke aelewe haya na akubali kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala ikitokea ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها خرجه البخاري ومسلم في حديثي أمين بكي إمام بخاري ومسلم نهي نعم، حديثي إن زمزية مسألة معاملات المعاملات الظاهرة مع الزوجة نمنجاني أسيعملياني نمموكو هيفو أسيعملياني نمموكو هيفو أو منمكي أسيعملياني نمموكو هيفو mtume alayhi salatu wasalam atuambia la yahillu si halali ukiambiwa kitu si halali maana yake ni haramu ni haramu ufai kufanya la yahillu si halali limra'atin kwa mwanamke tasalu talaqa ukhtiha anayeomba talaka ya dadake anayeomba talaka ya dadake amwambia mumewe muate fulani ubakie na mimi ndio ukitaka maeleano utaki maeleano basi shika ndende zako utamuata muache fulani subhanallah naye ameolewa kama yeye ameolewa tu kama yeye yeye apata yake na ule mwingine maskini apata yake sasa amwambie mumewe utamwacha fulani ubakie na mimi hadha hadha eh hadha la yahillu si halali mwanamke kufanya hivyo kwa sababu akifanya hivyo taalili yakuja taalili mtume asema litastafrigha sahfataha kwa sababu atapindua sahani yake yule akishakuachwa sahani yake itafungika itakuwa haingii kitu yani utamkatia riziki yake kwa huyu mume utamkatia riziki yule mwanamke pengine yupata riziki yake na watoto wake na ahli zake nyumbani itakatika yote haya kiachwa kwa nini kufanyia uhasidi mwanzako kwa nini kumfanyia uhasidi mwandani wako au atwe ndio ati wetu ndo nini sasa subhanallah hadi dunia yani ukiangalia wanawake wengi wanaofanya haya hawafanyi kwamba kuna maslaha ya dini ni uchoyo choyo subhanallah hataki mwanamume apeleke chochote kule waliaadha billah hatia nini yeye ameolewa mbele yeye ndo ametangulia kwa hivyo huyu mwanamume hana haki ya kuingiza mwingine haya ni mambo ya hakika na mimi kama mwalimu lazima niyaseme hata kama yako hakuna budi lazima tuambiane tunasihiane hata kama yako tupunguze mambo kama haya ni mambo ya haramu tumemeharamisha kisha akasema misho hadithi fa inna ma laha ma qaddara laha kwa sababu yule ukhti yako anayeolewa pamoja na yeye aliolewa pamoja na yeye yeye ana kadari yake ashakadiriwa riziki yake na kula kwake na kichaki na ikiwa mwanamume atamwacha mwenyewe kwa khiari yake sawa hiyo ni kadari sasa iwache riziki yake imalizike kwa kadari usisababishe wewe yani wewe mwanamke usiwe ni sababu ya kusimamisha riziki ya mwenzako wacha kadari ipite yeye mwenyewe mwanamume atamwacha kama atakumwacha sio umchochee umchochee mpaka mwisho mchimbe yule mwanamume ukiingia nyumbani umfanyie makuruhi mpaka awache kule abakie na wewe hii ni tabia mbaya ni uchoyo ni shuh na yani naomba mnielewe radhi kwa kusema hivyo kwa sababu e, ndio ndio hali mimi sishambulii mtu lakini ni mambo la budda tuambiane ni mambo tunao kina mama wetu tuko nao shida kama hii na si mzuri kisheria inaonyesha uhasidi inaonyesha uchoyo inaonyesha kushindana na kadari ya Allah na yote haya makosa yote haya makosa haifai kwa mwanamke kuwa na tabia hiyo ya kumchochea mwanamume amuache mwenzake aliolewa kama yeye yeye anapata riziki yake na wewe utapata riziki yako wa khalas haina haja ya mwanamke kufanya yeye ndio sababu awachwe mwenzake sasa yule mwenzako akiachwa wewe utafurahi utasikia raha gani hebu yani atuambie huyu mwanamke atakuwa anahisi raha gani moyoni akiona ile familia imeachwa watoto wazorota mama hangaika wa kule yani hiyo ndio inakufurahisha hiyo itakufurahisha subhanallah almuslimu akhul muslim almuslimu akhul muslim ahibba linnas ma tuhibbu li nafsi zile riziki na starehe unazopata kwa mume mtakie na mwenzako apate hivyo shfi yani wewe apata riziki yako na yeye atapata riziki yake hii ndo alama ya mtu akiwa kifua chake kiko salama lazima vifua vyetu viwe salimu kwa ndugu zetu waislamu wenzetu na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mambo yake yote ni hikma hakuna jambo la upuzi kabisa kwenye vitendo vya Allah toka Allah alipomhalalishia mwanamume aoe wanawake wanne hii ni hikma si upuzi hakuna upuzi hii ni hikma kwa sababu af'alullah na ahkamu ahkamullah hukumu alhukumu Allah zote ni hikma na ni adl na ni uadilifu ama mwanamume mwenyewe aitumie fursa hii vibaya ah, sasa tutamlaumu huyu mwanamume ameshindwa kupeleka nyumba mbili tatu lawama ibakie kwa ule mwanamume isibakie kwa dini kwamba dini imemruhusu kuoa watu wakaanza kulaumu sharia badili wamlaumu lelo kosea wakahulaumu sharia ya taaddud la hadha ghalat imma kosa na haifai kwa hivyo wala mimi sipigi kampeni ya kutetea wanaume ha haya ni mambo hakika mpaka tuyaseme wala hakuna namna nyingine طيب قوله mtume صلى الله عليه وسلم aliposema la yahillu limra'atin imra'a maana ya mraa hapa nini maana yake ni mwanamke gani الصحيح ulama sema imraa hapa ni am kila mwanamke ataingia ni sasa ule mwanamke ni ajnabia yani hajaolewa na mume yani mtu asiseme ah ili katazo ni mke amwambie mume amwache mke mwenzake kama mimi sijaolewa ya juzi mwanamume aache la uwe umeolewa na huyo mwanamume uwe hukuolewa na huyo mwanamume hufai kumchochea yule mwanamume aende aache kwa mfano ukhti yako ukhti yako huwezi kumwoa ni mahram yako asiseme mathalan mimi madamu siko kwenye ndoa naweza kumchochea eh, ndugu yangu wa kiume aache halala yajuz kwa hivyo hii imra hapa ni am itaingia ajnabia itaingia zauja itaingia ukht itaingia um hata mama mayajuz kumchochea mtoto wake wa kiume muate fulani muate usipomuata mimi si radhi na wewe hadha haram alaiha la yajuz allahumma illa ikiwa kuna sababu ya kisheria خلاص kama kuna sababu ya kisheria ya kuamrishwa mwanamume aache hapo sawa lakini hakuna makosa yoyote maskini hakuna sababu yote wewe kwa sababu ati mpa, una power wewe mama uweke shindo lazima utaacha utachegua ni mimi ama ni mkeo a'udhu billah hadha min aljahl na hii inaonyesha roho mbaya na yaonesha ni uchoyo fulani ni uchoyo tu eh, na kutoridhia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kuna sababu sawa lakini kama hakuna sababu yoyote wallahi hadha min adh-dhulm nimemdhulumu ule mtoto wako na pengine ule mtoto maskini yumpenda ule mwanamke akamwacha huku umeungulika kwa sababu mama yake amemwekea shindo lazima utafanya hadha haram la yajuz utaingia kwenye hii hadithi usimwamrishe mwanamume amuache mke wake haifai pasina sababu yoyote ili kumkatia riziki yake ukamkatia riziki yake ukamkatia riziki ya watoto wake maana pale kwa chini yule mwanamume alikuwa akipata riziki yake riziki ya watoto wake pengine hata kipeleka na kwao yote hao yatakatika kwa sababu ya uchoyo wako wewe mama ulionao au wewe dada ulionao ukamwamrisha ndugu yenu wa kiume afanye hivyo la shaka hadhi min alharam majuz qawluhu aliposema tasalu talaqa ukhtiha ay tatlubu mwanamke asiitishe asimuombe mume muache mwenzake ay tatlubu min arrajul dhalik asimtaki mumewe afanye hivyo au kama si mumewe hakumuoa mamake ni dadake ukhti yake asimtake ndugu yao kufanya hivyo ikiwa hakuna sababu yoyote ya kisheria au ulama asema itaingia katika kutaka ukishartiza kushartiza pia inaingia haifai mayambari mwanamke ashartiza hivi aseme mathalan eh sitokubali posa yako mpaka nisikie umeachana na fulani hadha majuz harama alaiha hadha haram kwa nini wataka ule aachwe ndio olewe wewe kubali kuolewa olewa kama mkio mwingine hautaki sema mistaki lakini usishartize ukasema utakapokumuacha huyo ndio utanioa mimi wewe utakuwa umeomba talaka ya mwanzako aachwe umeomba talaka ya mwanzako aachwe na mtume asema la yahillu si halali kwa mwanamke aombe mume amuache mke na we hapo uliposema utakapokumuacha yule ndio utanioa mimi ina maana umemlazimisha sasa afanye hivyo kwa hivyo hala ya juzu haifai mwanamke kuweka sharti hiyo si halali kwake yeye yeye kama hataki kuolewa ule na mume mwambie ah mimi kuolewa nawe خلاص haina haja kumshartiza muache huyo hii ni makosa ili umkate yule maskini na riziki yake pengine ana watoto kaikata riziki ya watoto wake kwa sababu ya uchoyo wako wewe peke yake hadha la yajuz قوله aliposema litastafrigha ili amwage tastafrigha yani takliba ageuze sahani kwa hivyo aipindue imwagiki imefananishwa nafaka ya ule mke ni kama sahani chakula imetwa ndani ya sahani sasa atakapokupalikiwa ile sahani kama ishaanguka ishamwagika ile riziki hakuna tena ndio maana yake kinaya yani ya kuonesha kwamba yule mke wa pili atadhurika kwa sababu mwanamume hatopeleka tena nafaka kama amemwacha طبعا kama ni raj'i baada al-idda kama ni baina khalas hakuna nafaka naam kwa hivyo hii ndio mtume sallallahu alayhi anatufundisha na angalia as-safha as-sahfa sahfa ni sahani sahfa ni at-tist ile sahani ya kuweka chakula sasa imefananishwa ndoa ni kama sahani yenye chakula ile talaka ikiingia ni kama ile sahani imepinduka haingii tena chakula ndio maana yake kwa hivyo hii ni fumbo ni kinaya ya kuonesha kwamba ndoa ni sahani ya chakula yako wewe mwanamke ukitalikiwa ile sahani yani imeingia imefungika haingii tena chakula sasa unapomwambia mumeo muache fulani ubakie na mimi yani sahani yake umeiangusha ya chakula asipate tena riziki yake na hii si sawa sheria imekataza jambo na utalahidha angalia mtume amesema nini asema tasalu talaqa ukhtiha mtume sallallahu alayhi wasallam amemwita yule mwanamke mwenzako ukhti yako hata kama hamuhusiani kidamu hamuhusiani kiradhaa hamuna nasaba kabila zenu mbalimbali lakini kwa nini mtume mmuite ni ukhti yako kwa sababu ya dini kwa hivyo usitangulize maslaha ya ndoa kwa kuharibu undugu wa kiimani hii ndio onyo napewa mwanamke usitangulize maslaha yako hasa ya duniani ukavunja uka, uka, uka sheria kwa sababu kinachotaka kwa mwanamke ni atangulize ule undugu wake wa kiimani na mwanamke mwenzake auweke mbele kuliko maslaha yake ya ndoa ndiyo yeye hatamani mume wake amuolelee sawa hii shauri yake ameruhusiwa kama hatamani shauri yake lakini yakitokea mwanamume akamuolelea akaoa mke mwingine ni haramu sasa kwa mwanamke kufanya hivi vituko kusema oh utaniata mimi au utachagua huko makule hadhi kulluha haram majuz kwa nini kwa sababu mtume amemwita ukhti yako yule ameolewa lakini ni ukhti yako kwenye imani kwa nini wamfanya ukhti yako hivyo sasa pima wewe ukhti yako ule uliozaliwa naye tu mmoja waweza kumfanyia hivyo huwezi sema ah, hu dadangu ah idhan na huyu ni dadako kwa iman na undugu wa kiimani ndio mkubwa kuliko undugu wa damu sasa utakuta mwanamke anayasahau haya yote anaangalia uchoyo maslaha mpate mimi mali ya humume yote niashike mimi riziki zake zote ziziwie mimi a'udhu billah hii ni makasid mabaya akiwa ako nayo mwanamke kama huyo na wallah lau masahaba wangekuwa na tabia hizi si, uislamu ungeenea vipi mimi nawauliza nyinyi sasa hivi hii dini ingesambaa vipi kama masahaba hawakutoka wakaenda huku wakaoa wakaenda kule wakaoa kwa sababu walitumia nikah kama wasila ya dawa walitumia nikah kama wasila wala wangekaa tu kule basi dini ingefika vipi hivi wakaja huku wakaoa wakazaa wakawacha uislamu وهذا من مصالح النكاح ni katika masalih ya nikah intisharu da'wa intisharu da'wa lakini wangekuwa wamepata wanawake kama sisi wetu sisi kwamba ukiingia hapa ni kama kufuli utoke tena خلاص hakuna ruhusa sasa unaona hii dini ingebakia mahali moja ikawa uchoyo umeingia pa kwenye dini eh kwa sababu sasa mtu atafanya fujo famaya mbaghi mwanamke yeye kama kwenye moyo wake atatamani hayo na atamani shore yake ama kufanya mpaka kiziwizi kumziwia mwanamume asitekeleze majukumu ya mke mwingine au amwache ila shaka hadha min adh-dhulm huwa mimdhulumu yule mwanamke mwenzake wa dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah adh dhulumat usione haya mambo yatakwisha hapa wewe ukamshikilia shindo mume mpaka ule mwanamke maskini akaachwa alafu wewe wafurahi sasa mume amemshika furahi kwa uzuri lakini ujue adh-dhulmu dhulumat yawm al huko mbele ni giza umemdhulumu riziki yake sasa hapati tena haki zake za uume hapati tena wa ghairi dhalik kwa hivyo hii hadithi ni nasiha mzito kwa mtume sallam kwa wanawake wetu wa Kiislamu <clears throat> في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد تتجا فائدة ميلي تاتو chache alafu فنجة <clears throat> الفائده الاولى الفائده الاولى فائده يقوان زي حديث الحديث دليل على تحريم سؤال المرأة طلاق ضرتها الحديث هي حديثي dalilun ni dalili ala tahrimi kuonesha uharamu uharamu wa nini suali almar'ati talaqa dharratiha mwanamke kuomba talaka ya mke mwenzake adharra ni mke mwenzake sheria huitwa dharra yani anamsonga kwenye mume ndio maana akaitwa dharra anamdhuru kwenye mume yani kilugha ni kama yeye anamchukulia yule mke mwenzake kama madhara kwake ni kama madhara kwa ndio maana sheria yamuita dharra dharra ni mke mwenza sasa sheria imeharamisha kumuomba mume wako amuache mke mwenzako hadha haram la yajuz litahrimaha rizqa ili amnyime yule riziki yake kwa sababu akimuacha huyo yule mwenzako na riziki yake itakatika taban ala kulli hal mtume sallallahu alayhi amekataza mambo lakini ikiwa kuna sababu ya kisheria yapelekewa huyu mume anasihiwe amuache yule mwanamke hapo hakatazwi hapo hakatazi kuamrishwa sasa amuache ikiwa kuna maslaha sharia au kuna madhara yatatokea yatakukingwa ile madhara pili katika fawaid ya hadith وفيه تعظيم الأخوة الإسلامية hadithi imetukuza undugu wa Kiislamu mpaka mke mwenza ambao hawaeleani lakini sharia ikamwita ukhti yako Allah akbar eh? yule unayemchukia sharia imwita ukhti yako tena ndio ukhti bora kuliko ukhti wa damu na undugu wa kiimani ndio watangulizwa kuliko undugu wa kinasaba kwa hivyo sharia inaonesha imetukuza jambo la undugu wa Kiislamu waislamu wanawake wasicheche kwa sababu wapigania mume Ah, ishpia. wewe umeolewa na mwingine umeolewa kila mwana yake haina haja kupigania mume moja Mkao mwachukiana kwa sababu ya mwanamume mmoja Adhamaya ya juzu haya mambo ya kidunia ambayo haitakani wafanye kina mama wa anna zawaja la taqta'uha na kwamba ndoa haikati ule undugu wenu ndoa haufai kukata ule usuhuba wenu na undugu wenu utakuta wanawake wawili marafiki marafiki mume akimwoa yule rafiki yake tu asala yani kama khalas hamjui tena amemchukia amemkata oh amenyang'anya mume amenyang'anya mume wangu a'udhu billah leo umeolewa na yeye sahibu yako ameshfi kila mwana kwake eh kwa nini la la usifikirie fikra hizo urafiki wenu uendelee vile vile vile vile kwa sababu mulishikana kiimani ama mulishikana kindo ndo sasa muachane la mulishikana kwa ajili ya dini wa rajulani tahaba fillah wallahi ikiwa mumependana kwa ajili ya Allah hamuwezi kuachana ati mume amemuoa rafiki yako hamuwezi kuachana bora tu amemuoa kisheria hawakwenda kufanya uchafu la amemuoa kisheria kuna sababu gani wewe um, ukate urafiki na yule mwenzako wa kike la shaka hii yaonesha haya mapenzi yenu yalikuwa ni mapenzi ya kidunia hayakuwa ni mapenzi ya dini kama angelikuwa ni mapenzi ya kidini hata aulewe rafiki yako aulewe nani wewe utabakia vile vile madamu ni mtu mwema ni mwanamke mwema haifai kukata usuhuba na yeye ati tu sababu mume wako amemuoa na yeye hadha mayambaghi hii ni kuteta kwa ajili ya dunia ama yajuzu thalithan katika fawaid za hadith kwa hivyo azawaj haikati alaka yenu ya Kiislamu haifai kukata msitete baada mume kuoa asema teta hii itaonekana nyinyi mlishikana kwa maslaha yenu hamkushikana kwa ajili ya dini na ndio maana mtume sala akamwita ukhti yako yule akamwita ukhti yako hata kama mume wako amemuoa yeye atabakia yani ni ukhti yako usimdhuru ثالثا katika fawaid za hadith وفيه رحمة الإسلام على المرأة الضعيفة huruma ya dini yetu ya Kiislamu inavyomhurumia mwanamke mnyonge wadifau an haqqiha na kutetea haki zake wallahi mwanamke hatapata huruma zaidi ya kwenye Uislamu hakuna mahali atapata haki zake zimehifadhiwa kushinda kwenye sharia yetu ya Kiislamu angalia hapa amekatazwa mwanamke asimwamrishe mumeo kumwacha mwenzake kwa nini kwa ajili ya Uislamu wamhurumia mke mwingine anayeachwa ambaye ataambiwa aachwe Uislamu wamhurumia na unahifadhi hukuku zake madamu ameolewa kisharia ukakatazwa wewe mke wa kwanza hakuna ruhusa kumwambia mume wako kumwacha yule haifai haram lejo muache mwenyewe kwa kichwa chake afanye lakini wewe usiye ni sababu ya kuchochee mwanamume mpaka akenda akamwacha kisha ah mwenyewe mwenyewe mwenyewe vipi vituko vako nyumbani huko unavyovifanya ukamsukuma mume mpaka kenda akamwacha yule kwa hivyo si lazima useme kwa mdomo saa nyingine aweza kumamrisha mumeo kwa kitendo mpaka makuruhi utakumuonesha pale nyumbani mpaka ule mume akamwa basi wataniachilia hiyo pia ni, ni kumkataza mume wako kwa hivyo mtu asiseme oh mimi sikutamka kwa mdomo lakini matendo yako matendo yako yaonesha wazi kwamba wamsukuma mume ende amuache yule mwingine kwa hivyo uislamu wamhurumia mwanamke kwa sababu ameamrishwa asiachwe kwa sababu ameolewa na yule vile vile wamdafe haki zake akakatazwa ule mwanamke hafai kumwambia mume aachwe yule mwanamke mwenzake kwa ajili ya kuchungwa haki zake na kutetewa haki zake kwenye sheria yetu ya Kiislamu wallahi angalia hali utapata wapi mambo haya e haya utayapata kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo wale wanaowaambia kwamba oh nyinyi mwa mabanwa mwafungwa fungwa mwaonewa wewe sasa ufahamu kwamba huyo ni adui yako wallahi ni adui yako lakini kama ni akupenda we kweli angekuambia kweli dini yenu imewachunga dini yenu imewahifadhi haki zenu dini yenu imewahifadhi msinyanyaswe kwa hivyo mwanamke awache fikra mbaya hizi za hawa ahlul dhalala wanaeneza kwenye jamii oh wanawake wa Kiislamu wameachilia wako nyuma hawawi viongozi sijui hawawi nini udhu billah hawa ni maadui wanataka kuchochea wanawake wa Kiislamu wafanye kama wanawake wa kikufaru wanavyofanya la la anti muslima wewe ni muislamu na yule mwingine mushrik mwachie afanye atakayo wewe bakia kwenye hukuku za dini yako zilizokupa kisheria thalithan katika fawaid ز حديث أو رابعا فيدا أن حديث وفيه الحث على حسن التعامل بين المسلمين حديث يتهميزا يتهميزا سانا كعمليان زوري حسن التعامل تعمليان زوري بين وإسلام حتى لا يقع البغض والحسد والشح ili isitokee baina ya wawili chuki waanze kuchukiana wahasidiane eh itokee choyo ndio maana uislamu ukamkataza huyo mwanamke asiombe mume aachwe mwenzake kwa sababu yule akisikia sababu ya yeye kuachwa ni mwanamke mwenzake itaanza chuki baina yao itaanza hasad itaanza uchoyo baina yao eh hadha kwa hivyo katika hikma ya Uislamu kukinga haya maafa yasitokee na hizi chuki zisitokee akakatazwa mwanamke asimwambie mume aachwe mwenzake ili yule mwenzake akijua kwamba yeye ameachwa kwa sababu ni mke wa kwanza itachukiana italeta chuki hata baina familia mbili itasambaa yule chuki na ule undugu wa Kiislamu utaanza kuzorota kwa hivyo haya ni mambo hasasa mwanamke lazima akae afikirie wayattaqillah tattaqillah mwanamke mche Mola wake subhana wa ta'ala asivuruge familia ya watu akavunja ndoa ya watu akavunja riziki za watu kwa sababu ya uchoyo ya kujitanguliza yeye nafsi yake wallahi hadhi adhim inda Allah na hii ni dhulm na ajue mwanamke akifanya hivyo hainui guu kesho akhira lazima atatukuliwa qasas kesho akhira kwa nini ulisababisha kusimama riziki za hawa watu hapo utajibu nini fallah Allah lazima mwanamke wa Kiislamu amche Allah ndio mwisho wa hadithi mtume amesema nini inna ma laha ma qaddara laha hiyo ni qadar kama mume wako ameoa kwingine ni qadar qadarullah خلاص ishapita shaoa wewe sema alhamdulillah ala kulli hal endelea na maisha yako muachie na mwingine na maisha yake wa hakadha hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyopanga na khamisan ya mwisho takomea hapa katika fawaid za hadith na hii ni faida muhimu na hii ni makosa tutafanya sisi wanaume na hii ni makosa sisi wanaume ndio huwa twafanya si wanawake wafihi anna rajula la yuti'u imra'atahu fi talaqi ghayriha haifai mwanamume naye amtii mke wake akaenda akatoka akaenda akamwacha yule mwingine oh kadha mimi kadha kadha kadha usije nyumbani kwangu mpaka uhakikishe leo umemwacha yule na yeye maskini ashikandia toka tika tika na nyumba ya pili amemesha kuacha eh si jahla hapo sasa huyo mwanamume ina gani hada mna aljahl na maana haielewi maana ya rujula haielewi maana ya rujula toka alipoamua kutukua familia nyingine wewe jua misukosuko kidogo itapatikana ile ya kawaida ile ya kawaida iko lakini kama mwanamume wewe anta hazim anta hazim wewe sikiliza puza kanyagia puza thumma baada muda utaona wale wanawake wenyewe watashazoeana kukaa pamoja hadi lakini ukiamrishwa na mke wako nenda kamwache mke mwenzake na wewe ukenda ukamtii wewe pia utapata madhambi Allahumma illa kuwe na sababu ikikuwa kuna sababu mambo mbali ni mwanamke ana tabia mbaya chafu ana tabia chafu fulani au ile mwanamke anadhuru watoto wa huyu sasa anadhuru watoto wa huyu ama mambo mbali lakini hakuna hali yoyote wewe mwambia uambiwe na mke wako wa kwanza oh nenda kamwache yule acha nayo toka watoka nyumbani kwako kwenda kumwacha hadha min aljahl aslan msikize mama inshallah ukitoka kaangalia shughuli zako ukirudi usiku umemwata siku mwata mutalala asubuhi mtamka itakuwa ni kibe kidogo thumma baada dhalika خلاص mambo yatarudi sawa sawa kwa hivyo la yajuzu lirajul an yuti'a imra'atahu haifai mwanamume kumtii mke wake fi talaqi ghayriha kwa sababu aende amuache mwanzake mwambie bwana hii amri yako hii ni maasiya huyo mwanamke hajanikosea lolote hajanidhulumu chochote kwa nini nimwache hakuna sababu ya kisheria mimi siwezi kumdhulumu nimkatie riziki yake kwa sababu ya uchoyo wako mwambie hilo mimi siwezi tafuta mambo mengine hapo mistaki siwezi wazi kwa sababu ukifanya hivi inamaanisha wewe mwanamume sasa watanguliza mahabbatullah kuliko mahaba ya mke wala ya nani kwa sababu haifai um, umridhishe mke wako kwa kukhalifu hadithi ya mtume alayhi salatu wasallam kwa hivyo wanawake waelewe wasiwachochee wanaume kufanya hivyo na wewe kama mwanamume ukichochewa na mkeo kufanya hivyo kwa nini wafanya kwa nini wamsikiza lazima na wewe umkhalifu ule mke wako umwambie mimi sitafanya hivi mpaka sababu ya kumwacha ije ndio nitamwacha wa illa kama hajanidhulumu hajanikosea chochote mwanamke siwezi kumwacha hali ni hiyo atapiga kelele kidogo thumma baada dhalika maisha itaendelea kwa sababu duniani akosekana misukosuko ya kawaida thumma baada dhalika mwanamume mwenyewe anajua namna gani atayabeba haya masala illa idha kana fi udhuru shar'i haya mambo mbali kitokea udhuru wa kuachwa basi sawa kama mwanamke ameleta uchafu na mengine ah, haya mambo mbali hapo tutakuamrisha umwache kwa sababu sasa la yajuzu kukaa na mwanamke kama huyo lakini kama hakuna sababu yoyote ya kisheria huyu ni dhulma takuwa mwanamke amemfanyia mwanamke mwenzake na huyu mwanamume akimtii mke wake kwenye hilo na yeye pia atakuwa ameingia kwenye dhulma kama hiyo ya kuwapa mwanamke mwenzake pasina sababu yoyote kisheria hizi ni baadhi ya fawaida ambazo kwamba mezikusanya kwenye hii hadithi ya leo naona tutatosheka na hadithi hii moja peke yake insha Allah wiki ijao tutachukua hadithi zingine mbili nga za hii bab an-nikah naktafi bihadha al-qadr